Egun honen zure guzieri, ono bai etortzen diren Europako hauteskundentzat musika beraen zuten dugu. Maleruski ez dute pertsona handerik interesatzen, naiz eta gure laborarien oldarrak izan ez da publikoan, tanola ez errekuperazio politikoan ere bai interesapiztu duten. Lehen sondeoak hor ditugu eta huai usaian bezala eskun muturra dugu lehen urgunetik emaitzen eguneko hogeita maga. Bref, aurre ikusten den uonle hori kontratzeko, zein dira estrategiak? Imaginazio handirik gabe, ono bai musika bera, leherren Putin atzeriko alderdi dramatizatzea eta stigmatizatzea, Ta besterik nun pasada bimilata mazazpiko zorboneko diskurtsoa mugak eta nazionalismoak gaindituz populuen arteko elkartasunak eraikiz Europa buru diabeta federal baten perspektibak deusez nola instituzioak haien funtzionamenduak gehiago demokratizatu, gehiago herritarretatik urbildu haien preokupazioak, imigrazioa, botere almena, zerbitzu publikoak, lurraldien egalitatea, ta nun pasada subziaritate prinsipioa? Deus ez, ono bai haien aire mespretsagarriarekin, azken presidenzialen dilema berriz jokatuko digute atera behar gira bai diskurtso simplista hoetatik, Europaren normak, arauak, direktibak beti sobera egeski gure zorri gaitzen erudunak bezala etiketatzen ditugunak. Uste du dola iru urte brexita ondo frogatu digula denen elkar ezimesteko beharra dugula? eta erori gabe azken eguneko gerlazale anuntzio erridikuluetan, baina bai gu gazteak gerla ez bizi beti entzun genuen Europako batasunak bakea mantentzea zuela funtsean. Da ez dut ono beti berdina ipatuko, baina Bosnia Herzegoviko gerlekin, eta nazionalismoen gibelean askifite izaten aldiren bortizkeriaren iguera. Edo non guretako komplikatua zen Europar erdian gerla baten irudikatzea, baina hor gure instituzio amankumuraren ateetan dugu, gerla, behaz zintzoki, naiz eta EHB-ek ez zuzenki parte hartu eta momentuz gure urbileko kandidatuak landesetako zardiakomo sozialista eta beharneko lasal jauna izan, espero dut hemen erritarrei behar den informazio eta ez eskainiko direla. Uste dut momentu importantea dugula bai. Mil eskerra geta zentzunik eta